Haya, kuna maswali hapa nimeulizwa, nilikuwa nayasoma. Muulizaji anasema katika tuhuma ambazo tunatuhumiwa watu wa sunna masalafi, moja, wametuhumiwa mashekhe zetu akiwemo Shekhe Abulfadhli alipomradi Dr. Islam ya kwamba Shekhe Abulfadhli ana chuki tu na kutaka ujuu, kwani Dr. Islam hana makosa. Pia Shekhe Abu Khawla aliko mradi Dr. Sule ametuhumiwa kuwa hakumjibu inavyostahiki dhidi ya aliyosema Dr. Sule. Je, ni upi mwongozo wako juu ya hayo? wa sisi wengi, wengi wetu ni wadogo katika elimu. Nataka kusema kwamba na hili mlifahamu kwamba kuwakosoa watu wanaopotosha katika jambo la dini sio khiari ni wajibu kwa kila anayejua kweli kuwakosoa na kuwarekebisha watu wanaozungumza dini wakakosea, ima kwa kukusudia au bila ya kukusudia. Kuwakosoa na kuwaweka katika usawa ni wajibu kwa kila anayejua, na akipatikana mtu atakayekosoa na akarekebisha makosa hayo, basi itakuwa ile fardhu kifaya imetimia na watu wakikaa kimya na upotoshaji ukanyamaziwa, wale wote walionyamazia watapata madhambi. Na hivyo ndivyo ninavyoamini na nitaamini hivyo, kwa sababu hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuzungumza mambo ya dini kwa kukosoa ni tofauti na kuzungumza mambo binafsi. Wewe na fulani umekwenda kuposa nyumba moja, wewe ukakataliwa, mwenzako akakubaliwa, ukaanza chuki, ukataka kumsema kwa sababu tu ulikataliwa. Haya ni mambo binafsi. Utakununua nyumba, mwenzako akakuwahi, yeye akainunua mkazozana, hayo ni mambo binafsi, mtakiwa msuluhishwe. Mmenunua ardhi au mmepakana, mwenzako kazidi kaja kwako, mkagombea ardhi ile kwamba kaingia shamba kwangu, hayo ni mambo yenu binafsi, mtakiwa msuluhishwe kwa uadilifu. Sasa watu wengi hawatofautishi baina ya mambo binafsi na mambo ya dini. Yaani mtu anafanya uharibifu kwenye dini, anapotosha, pengine kasimama juu ya mimbar akarekodiwa, maneno yakatiwa kwenye mitandao yakaenea, ni maneno ya batil. Ukisimama ukayakosoa maneno yale na kumkosoa msemaji, wale wale wajinga wasiojua kwamba yule kakosea watakulaumu. Sasa kwa nini wasikae watu wakaambiana waka... kwa nini yeye kabla ya kupanda juu ya mimbari hakutaka kujua kwanza alafu wao wanapokaa watu wa batili wakawasema watu wa haki mathalan mbona hawakutumia fursa za wao kuwafata hao hakuna watu wa batili yeyote katika tuliowarudi hakuna hata mmoja alitufuata sisi lakini mimi nina ushahidi kwamba wengi tushawaandikia barua, mimi binafsi za kuwanasihi bila nyinyi kujua, lakini mtu hataki tu. Basi tutaingia katika kubainisha haki, kwa sababu ni dini, ni dini. Sasa katika hili nataka kuambia, furahi afurahi, kasirika na akasirike, kwa sababu sisi tutafanya jambo la ibada. Hii ni ibada hatuwezi kunyamazia upotoshaji. Hayo ni maneno ya ujumla. Jambo khususi la Dr. Islam, Dr. Islam tulimzungumza sisi kuhusiana na kadhia ya kwamba yafaa kuchukua elimu kutoka hata kwa mtu asiyefaa kwa nini kwa sababu Abu Huraira amechukua ilmu kutoka kwa Ibilisi na akadai kwamba maneno hayo ameyasema Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen sisi tulichokumwambia umekosea maneno hayako hivyo wanachokizungumza wanawazuoni ni kwamba yafaa kuikubali haki itakapokuja kutoka kwa mtu yoyote yafaa, hata awe muovu kiasi gani. Hilo ni suala moja mbali, na suala la kwenda kusoma kwa mtu fulani, hilo ni suala jingine. Hili la pili wanaozuoni wanalikataza, haifai wewe kutoka mahali fulani, mguu mosi, mguu pili, ukienda mpaka mahali fulani kusoma kwa mtu huyo, mtu wa batil haifai sasa muulizaji alikuuliza kuhusu jambo la kuwasikiliza watu wa batil wewe ukalijuzisha jambo hilo kwa madai kwamba eti Abu Huraira alichukua ilmu kutoka kwa nani kwa Ibilisi na ukadai kwamba Ibn Uthaymeen kasema hivi nikamwambia lete maneno ya Ibn Uthaymeen ah sio lazima ulete kwa nafsi unaweza kuleta kwa maana haileti hiyo maana mpaka kesho kutwa hawezi leta. Kwa hiyo amemzulia Ibn Uthaymeen, hicho ndio tukizungumza mimi na wanaozuoni hawakatazi swala la kukubali haki, hata akizungumza haki kafiri ibilisi, kama ni haki sisi tutaikubali. Mtu yoyote akizungumza batili, hata awe shekhe wa aina gani, batili tutaikataa lakini suala je lafaa kusoma kwa yoyote hilo halifai lazima umwangalie sasa alipojua mshabana kwa sababu hadhara ameuzungumza Kiswahili muulizaji akamuuliza Kiswahili mimi nikamradi Kiswahili akafanya kitendo kimoja akaandika makala ya Kiarabu ambayo nina hakika huyu muulizaji aliyeuliza pia hajaielewa hiyo makala watu wasema akamjibu bwana akajibiwa kilimo kweli kweli umeelewa alichokizungumza yeye pale amefanya namna ya kukwepa ili msijue mada nini lakini atoke aseme muhadhara upo kwa YouTube ameuzungumza maswali yapo hayajaondolewa alichokiuliza yafaa je kuna watu wanakataza kuwasikiliza baadhi ya mashehe kuwasikiliza si swala kukubali haki au kukataa haki tumeelewana eh? sasa mtu fulani kajibu au kakasirika haya hilo swala moja swala jingine chuki tu hasa ah, mimi nachukiana naye kwa jambo lipi mimi mpaka nichukiane naye ni lipi sema kuna sababu za kuchukiana kibinafsi labda ni hizo zitaja labda ulikwenda kuposa mahali naye kenda kaposa ukakataliwa yeye akakubaliwa, wamchukia ulikwenda kuposa kwake, akakunyima mke, umekwenda kufanya naye biashara akakudhulumu, magombania viwanja, mashamba, magombania kazi, upata kazi labda yeye akazunguka akaipata yeye, wewe ukakosa. Kuna mambo mengi kibinafsi mnaweza mkachukiana, sio? Sasa mimi nachukia naye kwenye lipi saidi ya dini? Sasa si kila anayefanywa raddi watu wana hasadi naye. Hakuna kitu hicho. Msitaki kutufunga mikono, hatunyamazi. Tutasema kile tunachokiona kwamba hiki ni haki katika mahala pake, sawa. Na si kila mtu atasemwa au atajibiwa. awa kullama tanna dhubabu zajartuhu inna dhubaba ah, eh, ladayya la karimu Si kila anayesema ajibiwa, sio mwingine atasema yeye ataachwa. Na kuna watu watamani kweli kweli wasema ili tuwajibu, watu wajibu ngo. Kuna saizi zenu wa kuwajibu eh? Wako watapatikana wa kuwajibu, tawagonga kikweli kweli. Sisi tumetulia, tutawasomesha. Alafu mfano mimi nasomesha, nina wanafunzi wangu hawa hapa wengi tu ya wanafunzi, wewe wanafunzi wako 30 mimi nakuonea wivu katika lipi? Yaani tumfanye sawa daktari huyo hapa na markazi yake au watu wake wanafunzi wake sio fika 50 sio wangapi? Mimi na wanafunzi zaidi ya 2000 katika markazi yangu, nina wanafunzi kwenye markazi Sheikh islam Ibn Taymiyyah 2000 na shai, nakuonea wivu kwenye lipi sasa? yani kama nyinyi mliokaa hapo, si mwafika elfu mbili mwafika nyinyi, subutu. Sasa nakuonea wivu katika lipi? Ah, hawana kazi ya kufanya? Tunayo kazi, kusomesha na kukaa watu elfu mbili si kitu kidogo, alafu wewe ndio masuuli. Tunazo kazi za kufanya, lakini kwa sababu ni dini tutasema. Mmenielewa? sasa msitie maneno maneno ili swala la Abu Khawla Sheikh Abu Khawla hafidhahullahu ta'ala wasaddada khutaa kuwa alimjibu Dr. Sule na hakupatia mimi sijasikiliza kusema kweli na tabia moja mimi ni mzito sana wa kusikiliza nasikia habari kwa fulani kasema hivi ilikuwa hivi mimi sisikilizi kitakusikiliza nitamsikiliza Ibn Uthaymeen nitamsikiliza Al-Albani Ibn Baz yani watu ambao mimi naona nitapata faida katika jambo la dini yangu. Nikifungua kutoka kusikiliza YouTube nasikiliza maulama, sisikilizi kila mtu. Nikikusikiliza nataka kukujibu kwamba sasa nataka nimfanyie raddi mtu fulani, tutasikia kuna maneno kasema, si watu wasema bwana jamaa akasema hivi, aha, iko wapi? Nitasikiliza, nitamfuatilia katika yote anayoyazungumza kuhusu kadhia hiyo, kisha jiridhisha natoka hadharani sikurupuki, sina tabia hiyo. Mmenielewa? Kwa nadhani wote hapa walivyo mashehe wa masalaf wako makini sana katika mambo haya. Sasa suala la Sheikh Abu Khawla kwamba alimjibu nani, mimi sijui, wallahi wabillahi sijui. Sasa ikhwa watakuwa ni mashahidi kwamba sio kapatia, alafu msisikilize kwamba huko kwenye comment huko kwamba kuna majaji huko ndio watakuhukumu. Ah, yale yanayozungumzwa na mashaikh kwa hoja na dalili. Wewe zile comment achana nazo, kuna machizi kule. Si watu wote wana akili timamu, kunaingiwa na misongo ya mawazo. Huyo akiingia kazi yake amua yeye, eh, kazi kutukana tu, tukana tu. Wewe zungumza kwamba Allah ni mmoja peke yake, yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Watapatikana watu kwa kujibu dini ya Waarabu hiyo, dini imekuja na meli hiyo, basi ni mradi tu watakanya watu wakakujibu. Kwa hiyo hakuna utakalolizungumza ila utapata upinzani, maadamu ni haki. Ukitaka wasifie watu wote kwamba wako sawa, wana akili na hali ya kusiku hili. Kwa hiyo nasaha zangu mimi kwa shabab, tusomeni. Ukitaka kuleta mapinduzi katika jamii yoyote, katika kuasisi na kukuza msimamo na fikra yoyote, iwe ni ya haki au ni ya batil, basi pitia kwenye elimu. Jambo tulikuwa nalo sisi ni jambo la haki, najitegemea lenyewe. Kweli kipambwa na elimu, watu wake wakaamua kusoma kikweli kweli kabisa. Sisi tutaondoka hapa duniani, lakini hayo yatakayokuja nyuma ni makubwa sana biidhnillahi lkarim. Lakini maadamu tumesimama kwa ikhlas na jambo lolote tunalifanya tulifanye kwa ikhlas si kwa ajili ya kutafuta sifa kwa ajili ya kutafuta radhi za watu kwamba watu wakusifie watu wewe wajua wewe una msimamo wewe watu hawatakusaidia kitu wakikunyanyua leo kesho watakuangusha lakini Allah subhanahu wa ta'ala akikunyanyua wallahi hakuna kukuangusha kwetu someni kwa bidii na kwa ikhlas Umma huu unahitaji elimu. Umedanganywa sana, umepotoshwa sana. fi izdiyadi lilmi irghamu lida wa jamalu lilmi islahu lamal. Alimamu Ibn Alwardi asema hivi, fi izdiyadi lilmi irghamu lida, katika kuzidi ilmu ndio kuna kuwadhalilisha maadui. Kila unavyozidi ilmu maadui zako wanazidi kuwa madhalili, sawa wa jamalu alilmi islahu al na pambo la ilmu ni kutengeneza amali. Kwa hiyo pia katika hili mtajibu swali lake aliyosema kuhusu masala ya muamala. Sisi lazima tuwe na muamala mzuri na watu, tufungue vifua vyetu, tuwe na subra, tuwavumilie watu. Miamala mibaya na matendo mabaya haya yanaweza kupelekea kuwakimbiza watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapeleka baadhi ya masahaba kwenye miji aliwanasihi nasaha hizi yassira wala tuassira wabashira wala tunafira watatawaa wala takhtalifa fanyeni wepesi katika mambo msitie uzito ukafanya ugumu kwa watu fanyeni wepesi na toeni bishara zungumzeni maneno ya kuwavuta watu na kuwapendezesha katika jambo la ilmu isiyowasomesha wewe wesijua wewe jahili wewe wewe jahili wesijua bwana yani wamsomesha huku wamkebehi huku wamdhalilisha kwamba hawezi jua nyinyi majita majahili au wapita kwa watu badala ya kuwasalimia huwasalimii ukiaminiwa katika amana utekelezi mwizi kama wewe hakuna tapeli alafu wadai dawa salafia hakuna kitu namna hiyo wewe utakuwa utabeba dhima juu ya dawa kurekebisha tabia yako ili dawa isije katukanwa kupitia wewe kwa sababu ya uongo wako, kwa sababu ya ususuavu wako, kwa sababu ya ujahili wako. Lakini naamini kwamba tukisimama katika kutengeneza amali zetu vizuri, sisi ni wanadamu, tutateleza. Ubinadamu upo. Wewe unapomkosea mtu utamwomba msamaha, waheshimu watu wakubwa kwa nafasi zao, baba yako, marafiki wa baba zako, wakubwa wako kiumri, mpe heshima yake mzee mkubwa wako, hata kama yeye wajua kiasi gani, huyu ni mkubwa kwako. Ukimheshimu huyu atakuheshimu na atakuonyesha mahaba yake kwako, na itakuwa ni sababu ya kumwongoza yeye muamala. Hivyo hivyo baina yetu tulabu ilmu, tusiwe tupenda kuingiana ingiana mizozo katika vitu ambavyo havina maana, wala tusiwe mafatani wa kufitinisha huyu na huyu, achukua maneno ya huyu wapeleka huku, wachukua ya huku wapeleka kule utafuta nini? Utaulizwa siku ya Kiyama. Lakini nasema kwamba hii dawa ilivyo, njia yake ni kama standard gauge SGR. Ukijipendekeza ukiingia tu unapigwa na kwenda out, inakwenda haisimami, inatakiwa ipishwe. Kwa hiyo watu wanakwenda mbele, sasa unasonga mbele tu, ukiichezea hii utaanguka huko kuna watu wanaona kwamba sisi ni watu wa jero sadaa salafia mwanzo mwanzo uko wapi kitu gani kimekutoa katika mstari nawaya maqasid nia makusudio ulikuwa watafuta nini a'mal na sote sisi hakuna aliyesalimika kwa sababu alqulubu baina isbi'ain min asabi'ir rrahman yuqalibuha kaifa yasha' nyoyo ziko katika vidole viwili katika miongoni mwa vidole vya Allah anazigeuza geuza anapotaka omba thabati ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik usijiaminishe kwamba mimi salafi na nini unaweza kupinduka wewe lakini kwa sababu ya yale unayokusudia unakusudia nini alhamdulillah sisi bishara tunaona ni njema kwa sababu wale wazee wanaokumbuka na vijana wanaokumbuka mizunguko ya da'wa katika miji hii na katika mikoa. Hapo kabla ilivyokuwa miaka kumi kumi na tano nyuma, semina kama hizi zilifanyika, ni tabu, twasemwa sisi ah, si mchezo, lakini tuliyevumilia. Alhamdulillah, leo salafia imepata ina wenyewe wa kusemea. Mimi naweza kusema mtakaa kimya, watu waparua tu, pigwa rududi tu huko Alhamdulillah, kuna wasemaji wengi kizamani, lazima aseme fulani, lazima ajibu fulani, inaonekana kama ya mtu fulani. Alhamdulillah, haya tunayaona sasa hivi ni katika bishara njema. Kwa tusitoke katika mstari, tubakini kwenye lengo, na ilmu ndiyo njia pekee itakayobakisha uhai wa, wa, wa dini. Lakini sisi lazima tuwe watu wazuri, tuwe na rahma, tuwe wapole. Arifku ma wudhia fi shay'in illa zanahu wama nuzia an shay'in illa shanahu haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam upole haukuwekwa kwenye jambo lolote isipokuwa jambo hilo litapambwa na, na upole ikiwa wapole watu wenye hikma na busara na hishma wenye rahma na watu na mna ilmu na maarifa ukaweza kuwalingania watu kwa uzuri jambo litakuwa zuri zaidi dawa hii ni dawa nzuri sasa ukiifikisha namna itakuwa kwa uzuri zaidi, lakini upole haukuondolewa kwenye jambo isipokuwa jambo lile litaharibika. Sasa hii dawa huwezi kuidhuru, hakuna yoyote anaweza kuidhuru dawa hii biidhnillah, atadhurika yeye. Ikiwa kuna vitimbi vitimbi wavifanya huku chini ili uharibu, wallahi utaharibikiwa, na mifano ipo mingi tu. Sasa sina muda wa kutoa muhadhara, hizi ni nasaha tu. siwezi siwezi kusema la uridu an utila alaikum waqad ataltu alaikum yani sitaki kurefusha alisharefusha lakini nasaha zangu baada ya kumaliza hizi darasa tumesoma ilmu albalagha sehemu katika balagha hiyo albalagha alwadhiha alqawaid almuthla lakini lengo kubwa pia ni huu mkusanyiko wetu sisi tuliokusanyika tupiane nasaha kama hizi na maneno kama haya ambayo pengine yakatunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haya maswali yako mengi hapa zaidi ya mia lakini hayo ndiyo jibu yatakuwa yametosheleza sitajibu jingine hata moja kwa sababu wakati hakuna mashaikh walikuja kujibu insha Allah katika mihadhara نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد نسأل الله تعالى يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا كما نعوذ به أن نغتال من تحت أقدامنا سبحانك اللهم